Հայաստանի Հանրապետության տեղյուղի մոտ սրացումը տեղի ունենում տարածաշրջանում ակտիվ ռազմաքաղաքական զարգացումների ֆոնին։ Հերթական ռազմական էսկալացիային դիմելու համար Ադրբեջանը վաղուց է տեղեկատվական ֆոն ապահովում, ինչը երևացել է նաև 3 ռազմագործողություններին զուգահեռ հրապարակ նետվող քարոշչական թեզերով։ Իրանը, որ բազմից է խոսել տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, 3 ռազմական պատրաստության ամենաբարձր մակարդակի է բերել զորքերը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Իրանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները Ռուսների լարվածության հիմնական պատճառը 20 թվականից հետո Իրանի արչև ծառացած մարտահրավերներն են, որ առնչվում են Ադրբեջանի կողմից պնդվող իրենց ձևակերպմամբ Զանգեզուրյան միջանցքի թեմային, որին ինչպես հայտնի է դեմ է Իրանը։ Իրանը երկար ժամանակ զգուշացնում է տարածաշրջանի ու տարածաշրջանում հետաքրքրություններ ունեցող երկրներին, որ ռեգիոնում սահմանների փոփոխություն չի ընդունի։ Զգուշացումը քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի խոսքով նաև Հայաստանին է վերաբերում, որի հաշվին փաստորեն փորձ է արվում սահմանների փոփոխություն կատարել։ Ինչու է նա զգուշ զգուշացնում հիմնականում Հայաստանին, հնչեցնելով այնպիսի տեքստեր, որտեղ նշում է, որ անընդունելի է Զանգեզուրի միջանցք հորջորջող որևէ կոմունիկացիայի տրամադրումը որևէ երրորդ երկրի, որովհետև Իրանը հասկանում է, որ դա թուրքական սուբերեթնոսի ինտեգրման process-ը մի կողմից, մյուս կողմից իրեն հյուսիսային հատվածում կիսալուստաձև շրջափակման քայլ։ Իրանի համար այդպիսի ուժային բալանսի փոփոխությունը, որը հերանեկարում հենց Իրանի իսկ տարածքային ամբողջականության մեծ խնդիրներ կստեղծի, բնականաբար Թեհրանի շահերից չի բխում եւ դա է պատճառը, որ Իրանը իրեն բավական կոշտ ձևակերպումներ է թույլ տալիս, այդ թվում նաև վերջնագրային բնույթի։ Իրանը իր դիրքորոշումը ցույց է տալիս նաև ուժի ցուցադրությամբ 5-րդ սերնդի պատերազմներին համապատասխան իր զինանոցի ներկայացմամբ։ Տարածաշրջանում ակտիվ տեղաշարժ է արձանագրվում տարբեր ուժային կենտրոնների շահերի բախումների քաղաքական առևտրի համատեքստում։ Այս ամեն ինչի մեկնակետը իհարկե 2020 թվականի Արցախյան վերջին պատերազմներ, որը փոխեց ուժային բալանսը եւ այդ ուժային բալանսի փոփոխությունը տեղի ունեցավ ի հաշիվ Հայաստանի եւ Արցախի զուգահեռաբար ուժային մյուս բևեռները ռեգիոնում իդեմս Թուրքիայի եւ ռեգիոնալ փաստացի գերտերություն հանդիսացող Ռուսաստանի մոտեցումները այս հարցում բավական զգուշավոր են։ Երկարընդ միջումից հետո երկու երկրների Ադրբեջանի ու Իրանի արտգործնախարարները հերախոսազրույց են ունեցել եւ թվում է այս օրերին երկու երկրների միջև լարվածության թուլացման միտում կա։ Ամեն դեպքում Իրանն իրեն հարևանների հետ հավասարակշռված քաղաքականության կողմնակից է համարում եւ փորձում այդ ծիրում դրսեւորել իրեն, ասում է Իրանագետ Ժաննա Վարդանյանը։ Առհասարակ, եթե խոսում ենք Իրանի քաղաքականության մասին, ելի պետք է նկատենք, նրանք, որ այս ամբողջ ընթացքում լարվածության Իրանից միշտ են շեշտել, որ պետք է խնդիրները լուծել երկխոսության, որ պետք է դիվանագիտական խողովակներով հակասությունները հարթել, բայց ի տարբերություն Իրանի Ադրբեջանը միշտ հրահրել, միշտ ծադրել է անգամ դեսպանատան միջադեպ օգտագործեցին Իրանի դեմ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար, աբեկչական պետություն ներկայացնելու համար եւ այլն։ Չնայած դրան Իրանը շարունակել էր ելի շատ ավելի հանդարտ ու զսպ պատասխանել։ Վերոնշյալ հերախոսազրույցից հետո էլ Ադրբեջանում սկսել են հրապարակումներ արվել, որ անկախ ամեն ինչից Իրանի հետ Ադրբեջանը պետք է լավ հարևան լինի, նկատում է Ժաննա Վարդանյանը։ 2020 թվականի պատերազմի թվում է թե հաղթանակից հետո Ադրբեջանի վիճակը այնքան չէ լավ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից, կարծում է Ալեն Ղևոնդյանը, եւ այդ ամենն իր արտացոլումն է գտնում ռեգիոնում նրավարած խաղի վրա, այդ թվում եւ Իրանի հետ հարաբերություններում։ 2020 թվականի Ադրբեջանի ժամանակավոր հաղթանակը Արցախյան ճակատում ապահովեցին հիմնականում երկու պետություններ։ Դա Թուրքիան էր, որը զինվորականներ եւ այլ բնույթի սպայական ազնագազմ ուղարկեց, որոնք Ադրբեջանի կողմից կառավարում էին ռազմական գործողությունները եւ Ադրբեջանի գեշտաբի պետի հերացումից հետո եւ Իսրայելն էր, ով կարողանում էր ապահովել անօթաչուների դրանց կառավարման համակարգերի, ռադիոլոկացիոն համակարգերի աշխատունակությունը պատերազմի փուլում։ Ակնհայտ էր, որ այդ ծառայությունը Իսրայելի Թուրքիան մատուցելով Ադրբեջանը ինչ որ մի փուլից հետո փորձելու են նրանից պարտքը քաղաքական ստանալ։ Ինչ ճանապարով Իսրայելի պարագայում դա ակնհայտ էր որ կապված է լինելու Իսրայել-Իրան հարաբերությունների ինչ որ process-ներում Ադրբեջանի ակտիվ հակաիրանական դիրքորոշում որթեգրելու համատեքստում Թուրքիայի հետ ռազմավարական գործընկերությունը էականորեն խորացնելու հանձնառության մեջ։ Այսինքն Բաքուն դարձավ իր գործընկերների մատուցած ծառայությունների պատանդը։ Լարվածության ներկա փուլն Ստալեն Ղևոնդյանի սրացման լուրջ ալիք է պարունակում, իսկ վերջին հերախոսազրույցը Իրանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև գնահատում է որպես երրորդ երկրների, առավելապես Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վրա վրա ազդեցության լծակներ կիրառելու դիվանագիտական ջանքերն ակտիվացնելու ազդակ Իրանի դեմ առաջացած մարտահրավերների դիմագրավման համար։ Արկա խնդիրները կամ արդյունավազն Ադրբեջանի կողմից իսրայելական շահերի ներկայացնելը Իրանի դեմ հակադրության եւ հակամարտության համատեքստում մեղմվեն կամ վերանան։ Այստեղ պետքա հասկանալ, որ այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը առերեսվում է մեծ վտանգի այն ողջորվածությունը, որ հայկական շրջանակներում կար, երբ որ Իրանը հայտարարեց, որ ինքը թույլ չի տա, որպես Շիրակի Հայաստանի սահմանները վերաձևվեն դրանից բխող տարբեր հետևանքներով Իրան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում կարող են այլ բնորոշումներ ստանալ եւ այլ գործարքներ իրողություն դառնալ այդ թվում նաեւ Հայաստանի հետ։ Պետք է հասկանալ, որ Աստված մի արածը, եթե պատերազմ սկսի Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որտեղ ներգրաված է լինելու իհարկե նաեւ Իսրայելը եւ ոչ միայն Իսրայելը, երրորդ-չորրորդ այլ երկրներ, ոչ հրաապարակային։ Պետք է հասկանալ, որ այդ պատերազմը աշխարհագրորեն տեղավորվելու է նաեւ Հայաստանի հարաբերությունների հարավային հատվածներում։ Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո այո ակտիվացել են նաև ռուս-իրանական երկկողմ այցերը։ Բավական հարուստորակարգով նկատում է Իրանագետ Ժաննա Վարդանյանը։ ՌԴ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Լևիտինի Թեհրան կատարած այցի ընթացքում քննարկվել է Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան երկաթուղային հաղորդակցության հարցը մասնավորապես հյուսիս-հարավ միջանցքը վերջնական ամբողջացնելը։ Սա մասնավորապես վերաբերում է հենց այդ ձեր նշած երկաթուղային հաղորդակցությանը, խոսքը Ղազվին Ռաշտ Աստարա Աստարա երկաթ հողու մասին է, ավելի կոնկրետ դրա հրաշտ աստարահատվածի, որը մինչև հիմա կառուցված չէ։ Այդ հատվածը պետք է Իրանը եւ Ադրբեջանը համատեղ ֆինանսավորմամբ կառուցեին, այդպիսի պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել 2018-ին բայց հետագայում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերականգնելուց հետո Ադրբեջանը այդպես էլ չֆինանսավորեց նախագիծը եւ հիմա Իրանը փորձում է ֆինանսավորում ձեռք բերել ռուսական կողմից։ Իսկ ինչ արտաքին քաղաքական դիրքորոշում է որթեգրել Հայաստանը 2020 թվականից հետո հայ-իրանական հարաբերություններում էլ ակտիվություն կա եւ այդ ենթատեքստում Արմեն Գրիգորյանի այցն Իրան Ժաննա Վարդանյանն օրինաչափ է համարում։ Հրապարակված տեղեկատվության մեջ նոր ոչինչ չկա, ասում է զրուցակիցս։ Իրանական կողմը կրկին շեշտել է իր կարմիր գծերի մաս մասին։ Նաև շատ է շեշտադրել այս անգամ հյուսիս հարավի պահը, ինչենցք ռազմավարական նշանակություն ունի, դրա կարևորությունը շեշտադրել։ Ընդհանուր առմամբ այս IT-ից ինչ որ շատ եզրակացություններ ձեռք չեն կարողանել, որովհետև ինֆորմացիան, ինչը որ մեզ հասանելի է, առանձնապես նորություն չի պարունակում։ Ալեն Ղևոնդյանը ցավալի է համարում, որ Հայաստանը տարածաշրջանային խաղի process-ներից կարող է դուրս մնալ, քանի որ սուբյեկտից օբյեկտի վերածվելու վտանգ կա։ Դա իհարկե կարող է Հայաստանի համար ճակատագրական լինել։ Խոսքը նաև Զանգեզուրի հատվածում Ադրբեջանի ունեցած հավակնությունների մասին է, որի շուրջ քաղաքագետի խոսքով կարող են կտրուկ շրջադարձեր լինել Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական